gerorako be instalatzeko ideia badut. Nire txaldean, senperan, eta wala, gero susen nola izanen den ez dakitoino. Badut beti mendira joaiteko gogoa eta ideia, baina bon, hori dena ikusi behar da ea posible den, senperetik ez da hemen bestain uh, eh, argi, efen, mm -hmm. Siberu txalde bat eta mendira joaitea logikoa emaiten du, eh, senperetik ez da, ez da mhm. Odan, bon, ez dakitian, mendira joaten alko nahi zen, ala, alba dut bai, beste nahaz ez,